Pusaj kaj capítulo. Hanchis kaj sellomantawan encienso junte chinamanta. Libropa hanchis kaj sellonta carnero kicharoptinñatagmi, ya upallalla karurhaku yahmedia media hora. Chaimanta hanchis angelkunata dios jayllampi Paikunaman mijos jakarja hanchis kurnitillakuna mi Uk ángel jorimanta juntichinayoq hamuspan, altarpa waqtanpi me Paymanmi quykurqaku achka inciensuta, manyakuinin mañakuyninman yupaykuspan jorimanta altarpa hawampi kanyanampa. Chay altarqa dios Dios patianampa ñaupagnimpim. Chay mit me Diosman chayarurqa, pa mañakuyninwan kuska. Chayhapisqan hunt'ichinamanta altarpawanmanta nina sansata ángel kuspanmi kay pachaman wikutiykamurqa hinaptinmi rayukuna qapariykuna hinaspa llipaykuna temblorpiwan chay hanchis Cornetillayuqkama chaihanchis angelkunam tukan alistarhako tukanankupaq. Puntakaj Ángel cornetillanta tukaykuptinmi, yawarwan Chapusha Ninayo para kay pachaman Ruparurja Chaymi ruparurqa kay pachapa sachakunapa hinaspa, jewakunapa kimsakaj Partimpas. partinpas. Angel Ángel cornetillanta tukaykuptinñataqmi, lamarhuchaman lamar karurqa, karurja, rupachka hatuaton hina mi lamar huchapa kimsakaj partin yawaryarurqa. Chaymi lamar huchapi animal kunamanta, kimsakaj parti wañururqa. boki bokikunamanta kimsakaq partipas. Angel ángel cornitillanta tukaykuptinñataqmi cielomanta wichiykamurqa rupachkaq ninahina hatuhatun losero. Chay loseroja, mayukunapa hinaspa pukyukunapa partimpa partinpa wichi kamurja. Los Europas utenja kasqa hatjem, chaymi chay yakukunapa kimsakaj parten hatjiarurja. Achkarunakuna runakunam muanyururjaku chay hatji tumaruspanko. Tawakaj Ángel cornitilanta tukaykuptinñatajmi, intipa, killapa hinaspa los erukunapa Kimzakah parten dañas rikurururja. Chaykunapa kimsakaj parten tutayaruptingmi, manaña mananya punchaupas tu tutapas mi huk ángel tapas, xilopa chaupinta Pai paymi japarerja. Ay, ay, ay, imaynaraj kanja kai pachapi kajkuna, Kims ángel kunapas kornitilanta coptinga, nechta.